أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru, stvoritelju nebesa i zemlje, vladaru sudnjega dana, njemu koji održava nebesa i zemlju. Salavat i selam njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i plemenitim ashabima. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem. Molimo te gospodaru da nas učiniš od onih koji po svome znanju radi i da nas milošću svojom uvedeš među svoje čestite robove u džennet. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, jedna od dova Muhammeda sallallahu alaihi wasallam je bila i sljedeća Allahumma Allahumma la teđali dunja ekvera hemina. Gospodaru naš, nemoj učiniti da naša najveća briga dunjaluk bude. Wala meblega ilmina. Niti da dunjaluk bude krajnji doseg našega znanja. Wala ilan nari masirana. Niti gospodaru dozvoli da posljednje prebivalište naše bude vatra džehennemska ova kratka dova Resulullaha sallallahu alaihi s obzirom da smo došli da učimo iz Kur'ana i sunneta ono što je čovjeku korisno i što će ga učiniti sretnim i na ovom i na budućem svijetu treba često biti na našim usnama trebamo često na seždi zamoliti gospodara gospodaru nemoj da Dunjaluk bude naša najveća briga niti da naše znanje bude vezano samo za Dunjaluk niti gospodaru dozvoli da naše posljednje prebivalište bude džehennemska vatra. Iz ovog hadisa i ujedno dove Muhammeda sallallahu alaihi sellem učimo se jednoj vrlo bitnoj jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je da vidite da Resulullah je rekao gospodaru ne učini k najvećom brigom. Znači da brige druge postoje. Ali ne smije najveća briga čovjeku biti dunjalu. Ako mu je najveća briga vjera, on će gledati da poštujući principe svoje vjere ostvari dunjaluk, jer mu je najveća briga vjera. Ako mu je dunjaluk posao, nafaka, obskrba, bračni drug, kuća, pozicija, bilo šta, ako mu je to najveća briga, on će onda zaboraviti šta gospodar kaže, zaboravit će kako ga je poslanik usmjerio, zato što je samoga sebe doveo u situaciju da mu je najveća briga da mu je najveća briga ostvariti ostvariti svoje interese na ovome svijetu. Veličina vjernika i vjernice najbolje se može vidjeti kroz jednu rečenicu koju je jedan istaknuti Alen kazao vjernik i vjernica su oni koji kroz svoje principe ostvaruju svoje interese. Ako srušiš principe da bi došlo do interesa, onda si izgubio ono što je najbitnije, izgubio sebi. I nemojte gledati dokle je insan došao, nego se pitajte da li je na tome putu bio čestit. Jednako kako smo kazali, sjećate se, nije bitno koliko brzo ideš. Ako ideš u krivom pravcu, samo ćeš sebe dovesti u poziciju da se vratiš sam taj put koji si išao. Jednako tako, kada čovjek dođe do nekog rezultata, uvijek je bitno gledati je li on to preko ljudi Gazijeći došao ili je čestito, ponašajući se principijom došao do tog svoga interesa. Došli smo do 172. hadisa u sahihu imama Buharije i onako kako smo uobičajali zamolili vas da se sjetimo Fatihom ili dobom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo Ridan fatih Vi znate da se svaki hadis sastoji iz dva dijela. Jedan dio nazivamo senedom. I to je niz prenosilaca koji vezuje nas za određenu informaciju. Ja sam upamtio svoga dedu, nisam upamtio svog pradedu. Upamtio ga je moj babo. I babo mi kaže, tvoj pradedo Hamdija je tako i tako uradi. Moj sened do te informacije je moj otac. Ako mi dedo ispriča nešto što je pradedo uradio, onda mi je sened šta? moj dedo preko moga oca do mene je došla informacija. Jedan od ljudi koji mi je prenosio detalje, Allah rahmetile preselio je prije 7-8 godina, detalje iz života tih velikana koji su ranije odgajali ljude pa kaže sjeća se generacija u Saraju nije bila samo jedna medresa nego bilo je 7, 8, 9 medresa i kaže znaš li koja je osnovna razlika bila između medresa u, to doba i današnjih. To je sad moj sened, moj niz prenoslaca do jedne informacije koju ja nisam vidio. Niti mi je kamera snimila, niti imam tonski zapis. Kaže, razlika je bilo razlika je bila u tome da je ranije bilo puno manje iluma, manje informacija, a puno više takvaluka, svijesti u gospodaru. E ovo je drugi dio hadisa. Sened je moj niz do te informacije, a metn hadisa je tekst samoga hadisa. Ovo je, kako to ulema kaže, abeceda hadijske znanosti. Kada imate hadis Muhammeda sallallahu alaihi sallam, svaki hadis Muhammeda alaihi Sallam je nama prenesen preko seneda. I zabilježen je u hadijskim zbirkama. Govorili smo ranije, tu da napravimo tu jednu malu napomen, da je najveći grijeh koji čovjek može učiniti Odmah su neki kazali dragom Bogu pripisivati druga što je širk ili ne vjerovati u Boga. Najveći grijeh kuranskim tekstom je u qulu ala Allahi ma la Da kažete za Allaha ono što, ono što ne znate. Jednako toliko je teža grijeh pripisati Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu ve wasallam bilo šta što on nije rekao ili ga opisati na način na koji on nije bio ili kazati da je on odobrio ono što on nije odobrio. I koliko je to opasno? Samo da vam skrenem pažnju da, da imamo to u vidu. I kada ljudi počnu govoriti, kaže Mohamed a.s. Halal, brate, samo jedno, eto, jedan nasihat, jedan savjet. Jesam to i u kojoj knjizi se to pročitao? Jesam siguran da su to riječi Muhameda sallallahu Možda je to mudra rečenca. Međutim, ne smiješ slagati na Muhameda sallallahu jer je on Resulullah, on je Božiji poslanik. Kad lažeš na njega, lažeš na na Allaha ne uzubila. Koliko je taj grijeh opasan? Svjedoči nam činjenica da čak i ako bi osoba se pokajala nakon što je namjerno slagala na Resulullaha sallallahu alaihi Pokajanje je između nje i stvoritelja. Hoće li gospodar primiti to, Allah dragi samo zna. Međutim, na ovome svijetu više nikada svjedočenje te osobe, muškarce ili žene, mladog ili starog se ne prihvati. Zato što se usudio slagati na, na Božih poslanika sallallahu Ne može biti svjedok prilikom vjenčanja. Ne može biti svjedok prilikom kupoprodaje. Ne može biti svjedok prilikom vasijeta. Što? Jer je njegova pravednost ugrožena. Jer je lagao na Mohameda. sallallahu Hadis koji ćemo ako Bog da danas pročitati odnosno dva hadisa. Prvi je Hadesena Abdullah ibn Jusuf, prenio nam je Abdullah ibn Jusuf an Malik, od Malika imama Malika, an Ebi Zinad, od Ebu Zinada, an Il Aređ, od Aređa, an Ebi Hurereta radijallahu anhu, od Ebu Hurere. Allah sa njim zadovoljan. Kale, inne Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kal, zaista je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, Ida šeribel kelbu, fi inaji ahadikum fali jagsilhu seba'a. Kada pas popije iz vaše posude vodu. Tu posudu sedam puta operite. Zanimljivo je da je ovaj hadis Imam Buharija stavio u knjigu o Zašto? Zato što posude koje mi koristimo može se desiti da pas popije iz te posude. I vi znate da on u trenutku kada popije tu vodu, da ta voda postaje nečista jedan od savjeta Resulullah sallallahu alaihi sellem i većina učenjaka kaže da se ta voda treba proliti i posuda oprati. Međutim, sedam puta koje Resulullah sallallahu alaihi sellem spominje kaže to je pohvalno da učini. Medicina, hvala dragom gospodaru, je odmakla i mi uživamo u blagodatima u kojima ljudi prije 50 godina nisu mogli ni sanjati bolesti od kojih se ranije umiralo, danas se liječe, hvala dragom Bogu. To je, to je dar gospodara, bez obzira preko koga je došao. Utvrdili su da bakterije koje su u ustima psa vrlo teško odlaze, čak i najsavremenijim hemijskim sredstvom. I ovdje je Resulullah čak u jednoj od predaja ovoga istoga hadisa kaže Resulullah posljednji put učinite to zemljom. Toliko je to prljavo. Toliko je to jako prisutno na posudi da morate zemljom izribati da bi, da bi bakterije i ono što šteti insanu prilikom konzumiranja te vode da bi otišli. A e sada ovdje jedna stvar koju mi evo kao ljudi o kojoj trebamo razmišljati meni je naumpalo dok sam pripremao kada kažemo pas ako popije iz neke posude ta pošuda se drugačije tretira. Smatra se nečistom. Ja. Šta znači ispravan doživljaj stvari? Jedan od, od učenjaka od Leme je imao veliko iskušenje da ga je čovjek jedan uznemiravao. Nemusliman. I kaže njemu upravo ovo. Kaže, jesi li bolji ti ili je bolji pas? Jer je pas na neki način životinja koju ljudi otjeraju, tako, tako se doživljavao. Kaže, jesi li bolji ti ili je bolji pas? I sada pogledajte veličine, subhanallah. Kada čovjek uzme ono što Kur'an jeste, a to je odgoj gospodara, pa uzme taj praktični odgoj, što je životni stil Muhammeda sallallahu alaihi kaže o njemu, slušaj, ako je ako Allah dadne, ako dragi Bog dadne, da ja preselim u vjeri u njega, onda sam ja bolji od psa. Ako gospodar dadne da ja umrim bez vjere u njega, onda ne da je pas bolji od mene, nego rep od psa je bolji od mene. Možda pitanje koje bi trebalo najviše čovjek samome sebi postavljati jeste upravo ovo pitanje na koji način posmatra stvar. Evo Resulullah nas uči da pas kada pije iz jedne posude, da je nečistio tu posudu. I to je nešto što spada u fik, u razumijevanje propisa, jel tako? Međutim, suštinske stvari u vjeri su one vjere koje su one stvari koje su u tvome srcu i u tvome razumu. Bez tih stvari nema nema, nema, čovjeku nijedan namaz mu nije primljen ako nema imana. Nijedan mu zekat koji dadne nije primljen. Nijedna mu sadaka nije primljena. Održavanje rodbinskih veza nije mu primljena jer nema vjeri. Ovaj hadis Muhammeda sallallahu alaihi wasallam nas jednako uči kao hadis koji smo nekoliko puta spominjali ako se sjećate. Kada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao ashabima La kunu imma. Nemojte biti povodljivi. Kažu Boži poslaniće, kako to čovjek bude povodljiv? I danas pogledajte. Ljudi pod pritiskom mode mijenjaju totalno životne stilove. Da nikada sebi ne postavi pitanje je li taj životni stil za njega dobar ili nije. Živi 20-30 godina životnim stilom o kojem nikada nije samom sebi postavio pitanje je li to dobro za mene ili nije. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam La tekunu ima, nemojte biti povodljivi. Doslovno ovo ima znači nemojte biti beskičmenjaci. Pa kažu Boži poslaniće kako je to čovjek beskičmenjak? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam In ahsanan nasu ahsantum wa in asaan nasu asatum. Ako ljudi učine dobro i vi učinite dobro. Ako ljudi učine zlo i vi učinite zlo. Jedna od najbitnijih stvari koje se moramo naučiti jeste da imamo braćo i sestre svoje mjerilo. I da na to mjerilo budemo ponosni. Allah dragi, nikoga od nas nije ustavio bez upute. Do sudnjeg dana među nama je Kur'an. Među nama je sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Među nama su ljudi koji će nam govoriti ovo je halal, ovo je haram, slušajte, to nam je dragi Bog dao. Da se tim savjetima vodimo kako bi bili sretni i na ovom i na budućem svijetu. Dragi gospodar nam je to dao. Na nama je, naš je zadatak sada da primijenimo to. Najprije da se obrazujemo i informišemo šta je to što se od nas traži. Subhanallah, jedan, jedan od detalja koji je koji je vrlo bitan jeste upravo koliko znanje čovjeka štiti. Sve da si naučio na ovom svijetu, a da nisi naučio zbog čega si na ovom svijetu i koja je, je, koja je svrha i smisao tvog postojanja na ovom svijetu, kao da nisi ništa naučio. Živio sam, kao što jedan pjesnik kaže, došao sam, kaže ne znam odakle, idem, ne znam kud, trebam da živim, ne znam kako. Zamislite tog, tog duhovnog stanja čovjeka koji uopće nema pojma zbog čega je na ovom svijetu. Vrijedno stvari. Ali evo, mi smo govorili koliko znanje podiže čovjeka. Subhanallah, jedan od kuranskih ajeta koji govori o tome kako znanje podiže čovjeka je kuranski ajet koji govori o, o psu jednom. Vi znate da ovi lovci naši koriste i pse u lov. Pa znaju poslati psa da ulovi pticu čak. Ili znaju poslati psa da donese pticu. Ili životinju koju lovac ulovi. Subhanallah, u Kur'an se govori وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ Kaže, dozvoljeno vam je da jedete ono što vam ulove psi koje ste vi poučili. Gledajte, kaže jedan alim, subhanallah, Allah dragi je rekao, evo, preko poslanika svoga, da je pas nečista. Da kada u posudu, on popije iz posude, moraš je sedam puta oprat. Najmanje jednom, prosut vodu jednom oprat. A sedam puta je bilo pohvalno da ukloniš to ono što ima od nečistoća. Kada je dao, Allah dragi, da poučiš hajvana, poučiš psa, kaže, Allah je dao da znanjem se podigne pas. Zamisli kako se tek podigne insan. Šta znači znanje? To nazivaju i šaret. Kad je pas zato što je uvježban, treniran, zato što je poučen, dobio neki, neki stepi. Jedan je od velikana ima običaj kada govori o znanju i o nefsu. Dva pojma. Znanje kad znaš ko si i šta si. Počeo si sa nečistom tvari koja je izašla iz tvoga oca, spojila se sa onim što je u tvojoj majci. Izašao si iz ovog svijeta, sav u krvi moral te oprada da budeš čist. I na kraju te opet moraju oprat da te da ti, da ti dženazu Kaže šta je nefs, šta su protivi šta je znanje. Najbolje sam vidio kad sam jedne prilike izašao iz svoga mjesta kako bi posjetio jednog prijatelja. Pa u putu naiđem kao ide čovjek iz Sarajeva u Brčko pa stane ne znam u kladnju i kaže stao sam u to mjesto. U mom mjestu ja sam kaže kadija svih kadija, muftija. U tom mjestu me kaže niko nije znao. Došao sam kaže u džamiju i ko nefs. Stao sam kaže na mjesto gdje sjedi inače imam. Kaže prilazim mu tevelija kaže i gurnu me ovako ko što ja Šta ti radiš tu? Pa kaže ja došao Moš klonjaš odatle tu sjedi i kaže Efendija tu sjedi ima meni krivo u nefsu i samo se kaže pomaknem na desnu stranu malo, ona opet dolazi meni kaže šta ti radiš tu? Kaže ja da klanjam, ne ne, tu, kaže, tu sjedim u jezi Kaže prebacim se, hoću naprijed. Prebacim se na lijevu stranu, kaže na moje si mjesto došao. Kaže tako mi Allah vraćali su me rijed po rijed. Ili degenek ili se vraća. Dok me nisu stavili za vrata. I onda sam rekao, subhanallah, ovo meni Allah dragi odgaja. I sjeo sam za vrata i kaže, Efendija je klanjao Kindiju namazi, iza Kindije da pročita hadis dva, da, da nešto povuči ljude i počeo je čitat i zapjela mu neka riječ. I kaže, zna li neko šta je ovo ovdje? Ne znam, be šta to znači? Niko, šute ljudi. Kaže, ja, kaže, dižem ruku, stidljivo da ne bi opet obio <laughs> po ušima. Kaže, ja znam šta to znači. Kaže, priđi momak, priđi malo bliže. Kaže, tako mi Allaha, tri, četiri puta tako pitanje za pitanje, dok nije ustoj stavio me na svoje mjesto. Tek kad me stavio na svoje mjesto, pita, ko si ti? Kaže, ja sam muftija tog i tog grada. Pa kaže, pa što nisi ovdje, jesam, kaže, ali sam To je nefs ilu Nefs. Treba, da, treba ti znanje da vodiš svoj nefs. Zbog toga Hazreti Omer je uvijek govorio Rehim Allah Arefe padra nefsihi. Allah se smilovao čovjeku koji spozna svoja ograničenja. Svi imamo ograničenja. Zna šta može urad, a zna šta ne može. Zna šta može sa babom jednim urad, a zna zašto mu treba hiljadu. Braće se stara da bi to realizirao. Drugi hadis Rasulullah sallallahu alaihi je hadis koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Također se spominje pas. Ali evo, u jednom drugom kontekstu. Kaže 173. Hadesena Ishaq Ahverana Abdu Samed. Od ishaqa od Abdu Sameda se prenosi Hadesena Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar. Od Abdurrahmana sina Abdullahovog ibn Dinara Samijetu evi Čuo sam svoga oca Abdullaha ibn, ibn Dinara. An Ebi Salih, od Ebu Saliha, od Ebu Hureyre radijallahu anhu, anin Nebi, od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. E sad pogledajte, vamo smo kazali da naš, čim kažemo pas, mi u glavi imamo neku sliku. Imamo svoj odnos prema psu kao životin. I onda kažemo, e, ima hadis Muhammeda s.a.v. da je pas nečista životinja i kada popije iz neke posude trebamo tako i tako postupiti. Sad gledajte drugi hadis Muhammeda s.a.v. Enne ređulen ra'a kelben. Da je čovjek vidio psa. Jekulu thera min ataš. Kaže, jede zemlju od žeđi. فأخذ الرجل خفه pa je čovjek izuo svoju kožnu cipelu koju ima tipa mestvi današnji فجعل يغرف له به حتى pa je onda malo pomalo vadio iz bunara do kojeg nije pas mogao dokučiti i davao psu kaže sve dok pas ne bi bio dok pas se nije zadovoljio e sad gledajte koja je nagrada Fešeker Allahu lehu. Pa mu je Allah, doslovno se kaže u hadisu Rasulullah, pa mu je Allah zahvalio. To je Allahovo stvorenje. Fedhalahu džene. Pa ga je zbog tog postupka njegovog uveo u džene. Draga braća i poštovani sestre, vrijednost stvari, vrijednost ljudi, vrijednost stvorenja ne određujemo ti ja, nego određuje onaj koji ih je stvorio. Mi možda smatramo da je neko djelo ogromno, da je neko djelo nešto čime smo promijenili umet, mi doprinijeli, mi uradili. Allah dragi čovjeka uvede u džennet zato što je psa napojio. Vi znate da je Resulullah s.a.v. rekao svako živo biće ako nahraniš sadaku si učini Sadaku si da Ovo je hadis koji je vrlo bitan onako kako smo iz prvog hadisa posmatrali stvorenja, ovako trebamo posmatrati svoja djela. Završit ću sa rečencom koju je Imam Šafija često govorio. Tako mi je Allaha da zna da mi je Allah primio samo dva rekiata. Niko sretniji od mene na svijetu ne bi bio. Kažu zbog čega? Pa ti si toliko učinio za islam, toliko učenika, knjige, radio, postojan u principijelan. Kaže, zbog čega dva rekata? Zašto su ti ta dva rekata toliko bitna? Pa kaže, Allah kom je primi dva rekata, znači da je preselio na dini imanu. Da je preselio na vjer. Jer Allah prima samo, samo od vjernika. Ja molim gospodara da nam pomogne da mi gledamo očima kojim nas on odgaja i uči i kojim nas njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam uči. Amin. billahi minash shaitanir Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš nemoj da dunjaluk naša najveća briga budi. Gospodaru naš nemoj da naše znanje samo za dunjaluk vezano budi. Gospodaru naš neka naše zadnje mjesto i prebivalište džehennem ne budi. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas sačuvaš džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da jedno naše dobro djelo ne odbiješ. Gospodaru naš jedno djelo nije ta'ala ako ga ti primiš pa te molimo da naš dolazak večeras primiš. Gospodar naš molimo te da očistiš naša srca od licemjerstva. Gospodaru naš očisti naša djela od pretvaranja. Gospodaru naš očisti naše jezike od svake forme laži. Gospodaru naš očisti naše nepsove od bilo kakve svađe. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš da radimo za dobrobit umeta tvoga miljenika Mohameda. Gospodaru naš pomozi umet Mohameda. Gospodaru naš ojačaj umet Mohameda. Gospodaru naš zaštiti umet Muhameda Gospodaru naš, molimo te da oprostiš nama i roditeljima našim. Gospodaru naš, oprosti nama i roditeljima našim. Gospodaru naš, oprosti našim bračnim drugovima, braći, sestrama, sinovima i kćerima. Gospodaru naš, počasti nas da mi ne budemo odani koji su ikada obrukali muslimane. Gospodaru naš počasti nas da bedem Islama dostojanstveno branimo i proživi nas u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalim, mursalin rabbil alamin al-fatiha.